Leire etxandi egunan? Egunon. Baionako ospitalean rezibitu gaituzu, pediatria, pediatra zira ementzu, e, aurrekin e, beraz lan egiten duzu, eta duela gutxi arte beraz e, aur biktimekin ere lan egiten zinuen, hori da ongi definitu dut zure lana? Bai, bai, hori da, lagialdietan lan egiten dut pediatriana. Beraz, azaruaren ah, ogoita bosta urbiltzen da, eta urte guziz ah, data horrek ah, beraz badu erranai berezi bat, emazten bortizkerien kontrako eguna baita ospitalean a, ah, zuzen kiunkiak bat jendea initz ikusten baituzue eta, eta biktima initz. Zuk eh, aurrekin ere lan egin duzu, aur biktimen kasuan pentsatzen dut eh, biziki unkigarria dela olako egoera batzuetan lan egitea, biziki sentsible ama bezala, mediku bezala, pentsatzen dut ez dela errez aur biktimekin lan egitea. Zaila da, bai, baina gero nire lanaren zati bat da, eta pediatra guzien lanaren zati bat da. Badakigu gutxi gura bera, sifrak hartzen bali baditugu, aurretan, e, klase batan klase batean gutxi gura bera bi aur, bi aurrek seksu bortitzkeriak edo seksu agresioak uh, jasaiten dituztela eta beraz eh, horrak uh, eran nahi du uh, direla beraz gure pazienteetan eh, ikusten ditugun uh, aurretan hainitz ikusten ditugu gero gehienak ez dira jakinak eta heldu denbora miskat gauzak erraiten dituzte baina um, ehm, tratutsarrak dira eguneroko gauzak guretzat. bi uh, aur klase bakoitzean fe, bataz bestekoa da hogei bai aurreko klase batean uh, bi aur guti gura bera xifreak eh, beldurgarriak dira bai me uh, frantziako xifreak dira bai mm-hmm. bai eta tratu txarrak familiako norbaiten gandik gehienik edo badira datuak bai gehienetan uh, familien barnean gertatzen diren gauzak dira bai bai, bai. nola jakiten da aurbatek batek eh, tratu txarrak eh, dituela, jadanik berak nola daki biziduena tratu txar bat dela. Aurrak hasieran ez daki uh, bat dela, bera handitzen da horrekin eta heldu bilakatuz piskatu hartzen da gertatzen denaz. Eta gehienetan uh, ez da sobera diakiten uh, aurtzaroan, el, euh, aipatzen dute eta adibidez insestuaren kasuan euh, datuek erakusten dute pertsonek guti gura bera amar edo amabost urte maiten dutela hitz egin aintzin, beraz uh, gauzak uh, askoz berantago diakinak dira. Eta gero nola jakin aur bat ez dela ongi, be, mm, ikusten duguna da gehienetan aurrak ez direlarik ongi, be, eh, haien uh, osasunan uh, eragin bat badela, uh, aur horiek hainitzetan uh, mendute tripan, mendute buruan, mendute zangoetan, eta gu mediko gisa, uh, mm, piskat, hortaz uh, jakinan izan behar gira, gauzak lehenago, piskat, uh, azalarazteko. Burasoen gandik eldu dira tratutxarak edo ez bortxaz Ba, urbileko beste norbait, du familiako norbait, baina gehienetan aurraren inguruan den eh, pertsona bat da bai. bai, bai. Horrek aleri zailtzen du ere eh, aurraren hitza ateraraztea, bai. Amditzen delarik berazo hartzen da hainitzetan bombe, eh, zer gertatu zaion, Haunditzen uh, delarik, nahi baduzu, uh, gehienetan aurrak haunditzen uh, dira gertatu dena ahantziz eta momentu batez hori daitzen da um, amnesia traumatikoa eta momentu batez uh, berriz diten zaie uh, haien memoria eta um, berriro bururat heltzen zaizki ebiskat jasan dituzten gauza guziak bai. Irudiak eta? Irudiak, bai, soinuak eta gero horrekin handitu dira, eh, beraz haien konstrukzioaren barnean da bai pentsatzen dut lehen urratsa dela beraz mintzatzea, erraitea edo e, norbaiten gana joaitea eta lortzen dutelarik bederen hitza askatzea. Bai. Um, Ez da enxinple, gero gu mediku gisa edo erizain gisa edo medikal munduan ehm, lan egiten dugunean, uh, ehm, biska eta ehm, gure ikasketetan ez du gu bat ere, uh, ez ditugu bat ere tratu txarrak ikasi edo ez du gu bat ere nola, ez ere ikasi nola egin horrekin, me hasi behar gira galderak pausatzen eta gauzak obetuz doa zala ere medikuntza munduan, alere tratu txarrak obekio ez, ezagutuak dira eta galderak obekio pausatuak dira ere aujai eta helduai. Ba izan, ta hor bat altzen delarik, ez du bortxaz, eh, ez da ikusten, ez da kolperik bortxaz, ez da ez du bel bat, ez du... Eh, ez gehienetan ez da deus. Justu aurra gaizki da, gaizki da bere munduan, gaizki da bere eh, ikasketetan, besteekiko um, erlazionetan, eta... Um, bai zenbakien ah, aldetik, sifren eh, aldetik, eh, aipatutuztu beraz klase batean gutxi gora bera bi eh, aurri izan daitezkeela, kopuruak emendatuz joaiten dira, edo zailada jakitea, ea emendatuz joaiten diren, edo salaketa gehiago baden. Bai, bai, bai, lehen etzen batera ipatzen eta familian bahnean egoiten zen eh, pixka bat eh, isilean eta orain gehiagoa ipatzena, beraz ez dakit, eh, ez dakit sobera, ahondituz duazen ala ez. Gero, beraz, pentsatzen dut badela hor segimendu bat egiteko eta plantan emaiten dela gero laguntza oso bat horren inguruan. Gu saiatzen gira orain bai unako ospitalean hori emaiten, eta mm, el, gizartea eripskat uh, horretuntz doa, instituzioak aldatuz doaz eta gauz, tratutxarrak gehiago ezagutuak dire, direnetz gauzak hobetuz doa zala ere, konparatuz uh, lehen egiten zenari. Piskat, eh, buruan ukan behar da, Euskal Herri Maina ez dakit sobera nola antolatua zen uh, eh, lehen goi gizartea eta iduridu alere emazteak haien tokia zutela, baina ikusten dena, piskat, adibidez, erromatarren beskat gizartea hartzen bali madugu, arautua zen uh, aitak uh, familiaren gainean zuen menpekotasuna eta aita batzen zen le pater erraiten zen, e, hola deitzen zen, eta lehengo tekstuak edo mm, irakurtzen duzunean, zunean, hartzen zira aita horrek be, bera horrak adibidez hilzen altzituela eta legean hola iratzia zela. Beraz, gu ez gira erromatarren uh, gizartaren ondorioa, baina ala ere uh, bat izan dute gure gizartean Eh, eta beraz gauza guziak obetuz doa historioa hartzen mahal madugu eta nundik eh, gatu zen eh, hartzen mahal maduzu eta ere ikusten duzu gauzak emaztean tokia obetuz doa zela eta aurren eskubideak ere obetuz doa zela eta gauza gehiak, gehiago erraiten direla baina lehen go denbora ikonparatuz asko zu doa importanteena zer da prebentzioa, informatzea horren inguruan, gaia aipatzea, zabaltzea informazioa gai horren inguruan. Bai, bai, bai, prebentzioa eh, eskoletan, gauzak eh, asiratik hartuz eta mm, untsa izango litaikena da ere... Mm, lotxa ere uh, aldatzea. Beti biktimak dira uh, eta bizi izan duten naz lotxatuak eta behar duguna da erasotzaileak uh, izaitea. Lutxarazi. Bai. bai. Aipatzen zinuen, eh? ez dela beti erresa izan hortan lan egitea, laguntzaile bezala arrizirezten entzat ere batzutan egoerak komplikatuak direla eta bakotxaren familiari eta igortzen duela. Bai, bai, hainitz, eh, bon, hainitz eh, emazte gira mundu hortan, eta mm, alire, uh, eh, untsa izan behar gira guri bizian besteak laguntzeko, eta pixka gauzak uh, bizitzeko, uh, ikusten ditugun uh, situazioak edo egoerak dira uh, eh, aurrak ukitzen dituzten eh, egoerak, eta beti uh, gure biziarekiko paralelo bat egiten aldugu, eta aski zaila bilakatzen da guk horik uh, barneratzen dugunean, eta etxera ekartzen ditugunean ikusten ditugun uh, situazioak. da. bai eta horretarako nik piskata utzi nuen nire lana saila horretan. Komplikatu zen, bai, bai, bai. Mila eskarra leire gurekin egonik. Be, mile esker zuri.